القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين na aliporudi Musa kwa watu wake naye amekasirika na kuhuzunika alisema ni maovu yaliyoje mlionifanyia nyuma yangu je mmeitangulia amri ya Mola wenu mlezi na akaziweka chini zile mbao na akamkamata kichwa ndugu yake akimvutia kwake akasema ewe mwana wa mama yangu hakika hawa watu wamenidharau na wakakaribia kuniua basi usiwafurahishe maadui juu yangu wala usinifanye pamoja na watu madhalimu قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين akasema Mola mlezi wangu nisamehe mimi na ndugu yangu na ututie katika rehema yako nawe ni mwenye kurehemu kushinda wote wenye kurehemu الله أكبر الله أكبر na baada ya Musa kwenda kwenye mlima kusema na Mola wake, Kaumu yake walichukua vyombo vyao vya kujipamba, wakatengeneza sura ya ndama asiye na akili wala hatambui kitu. Lakini akitoa sauti mfano wa sauti ya ng'ombe kwa namna walivyomuunda na ukipita upepo ndani yake. Na aliyewaundia ni Saamiriyu, Msamaria, naye akawaamrisha wamwabudu. Upumbavu gani huu akili zao? Hivyo wao walipomfanya ndiye Mungu wakamwabudu, hawakuona kuwa hawasemezi wala hawezi kuwaongoa wafuate njia iliyo sawa. Hakika hawa wamejidhulumu nafsi zao kwa kitendo hicho kiovu. Walipotambua kuteleza kwao na makosa yao wakababaika na wakajuta majuto makubwa kwa kumfanya ndama ndiye Mungu. Makosa yao yakabainika wazi wakasema Wallahi, ikiwa Mola wetu mlezi hakutusamehe, hakika tutakuwa miongoni mwa waliohasiri hasara iliyo dhahiri kwa vile kuabudu kisichofaa kuabudiwa. Na Musa aliporejea kutoka kuzungumza na Mola mlezi wake kuja kwa watu wake, naye kakasirika nao kwa vile walivyomwabudu ndama na amehuzunika kwa kuwa Mwenyezi Mungu amewatia mtihanini kwani Mwenyezi Mungu alikwisha mpa habari ya yale kabla hajarejea aliwaambia kitendo gani kiovu hichi mlichokitenda baada ya kuondoka kwangu mmetangulia kwa kumwabudu ndama msifuate amri ya Mola wenu mlezi kuwa mningoje na mkawa hamkuishika ahadi yangu mpaka nikakuleteni Taurati akaziweka zile mbao na akamwelekea nduguye kwa huzuni kubwa kwa yale aliyoyaona kwa kaumu yake. Akaingia kumvuta ndugu yake kwa kichwa akimbururia kwake kwa wingi wa ghadhabu. Haya ni kuwa alidhani kuwa amefanya taksiri, hakuwazuia kufanya walioyafanya. Harun akasema, ewe mwana wa mama yangu, hakika hawa watu walipofanya walioyafanya walinidharau na wakanishinda nguvu na wakakaribia kuniua kwa kuwa niliwakataza wasimwabudu ndama. Basi usiwafurahishe maadui kwa kunitesa mimi wala usiitakidi kuwa mimi ni mmoja wa wenye kudhulumu kwani mimi ni mbali nao na dhulma yao. Harun amemwita Musa kwa kumnasibisha na mama yao japokuwa hao walikuwa ndugu halisa wa baba na mama kwa sababu huyo mama alikuwa muumini. Kumtaja yeye ni kuzidi kukumbusha mapenzi. Musa alisema, "Ewe Mola wangu mlezi, nisamehe kwa haya niliyomfanyia ndugu yangu kabla sijayajua mambo. Namsamehe ndugu yangu ikiwa kakosea katika kushika pahala pangu kwa vizuri. Na tuingize katika eneo la rehema yako, kwani wewe ndiwe mwenye rehema nyingi kushinda wote wenye kurehemu."